Unang Hari, Kabanata 3 Naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto. Nang kanyang pakasalan ang anak nito, itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos, sa mga sagradong burol, sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayoy nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayoy nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David. Pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng tatlong araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog. Kinuhan niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, Hindi totoo yan! Anak ko ang buhay at ang sa iyo'y patay! Lalo namang iginiit ng una. Hindi totoo yan! Anak mo ang patay at akin ang buhay! At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, Huwag po, kamahalan! Ibigay na po ninyo sa kanyang bata. Huwag lamang ninyong patayin. Sabi naman noong isa, Sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kaya't sinabi ni Solomon, Huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una. Siya ang tunay niyang ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari, at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan.